Прашање број 2. Што е порака за фишинг? Еден мал подсетник, некои пораки се преправаат дека се вистински за да можат да ве измамат да дадете информации.